kazu mushor sam musorsam ketu eben aluliak samara nem ayan lot. In other words, if you are 12 years old or younger, you should be in school and not listening to this radio show. You're not dumb enough to actually try it. No, you're right. Welcome to July 4th, 2011 edition of Mindenki Yoga. This is JD. Happy 4th of July. This is radio crash on pirate satellite. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is radio crash on pirate satellite. In this edition of Mindenki Yoga, in about 45 minutes, uh, the rest of the program is going to be in Hungarian. So, uh, just for the next 45 minutes, we'll be in English, English news, and uh, then there'll be some interesting uh, uh, uh, Hungarian content about homelessness and about people being forced out of their homes by the banks. The white right hand, the Nazi ghettoology is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder. In oh. the last edition of Mindenki Yoga, we talked about the flotilla to Gaza, where uh, hundreds of uh, Western activists uh, uh in boats and yachts of various sizes uh, gathered in a flotilla in the ports of uh, Turkey and Greece. to go to Gaza, Palestine, which is under uh, a siege by the Israeli uh, Navy and, um, and military and by the Air Force. Uh, and there's very little uh, humanitarian aid, and very it's very hard to access this. It's part of a, a uh, siege military strategy uh, against the Gaza Palestinian people by the Israelis. Now, the flotilla people, they come from the United States, from Canada, from all over Europe. Uh, there's a Swedish uh, boat, there's an Irish boat, uh, there's a Canadian boat. They're from all over. And the strategy is to uh, bring attention to uh, what's been considered, what's been called a war crime uh, that the that the that uh, Israel is committing against the people of Gaza, Palestine, which Gaza is on the uh, eastern part of the Mediterranean Sea. And by attempting to go there by boats to dock in the port in Gaza, to bring aid and uh, letters of solidarity, for example, uh, that this would uh, bring attention to the to the uh, to, to the, this illegal under international law siege that is happening uh, to the people of Gaza. Now, last week, uh, it was about to happen, and this is going to be the week that it was going to happen. And the uh, now they tried this before, and it was they tried this before like a year ago, and the uh, the uh, the boats uh, well one especially was uh, boarded by the Israeli Navy, and uh, the Israeli soldiers killed nine Turkish um, activists on the board, and made a big scandal. Now this year, the activists were prepared to have that happen again. So they're very committed to their cause, so much that they're willing to risk uh, their own lives. But they thought they were going to hit a blockade near Gaza. No, the blockade was in Greece and also in Turkey. Uh, two of the boats, uh, the, the, Irish boat uh, and the and the Swedish boat, suddenly uh, the the rudders and the axes of the propellers were somehow damaged, sabotaged by some kind of underwater instrument that bent uh, the axes out of shape somehow. Nobody knows who did this, but I think we can guess who sabotaged uh, these boats. Now, the other boats, such as the American boat, which is probably the most famous uh, because it's the American boat and the people who were on it are uh, famous, uh, they have not been allowed to leave the, uh, the, the Greek port. They have all their papers in order, they had permission before to leave, but suddenly uh, orders have come down saying, no, you cannot leave. Last week, we listened to uh, some YouTube uh, testimonials from the people on the U.S. boat to Gaza, such as Kathy Kelly, Medea Benjamin, Ray McGovern, uh, and, and others. Well, eight of these Americans now have, are now under arrest by the Greek port police uh, while they're on hunger strike, uh, demanding that their boat be allowed to go to Gaza. Now, uh, this the news has been happening very fast over the weekend. So by the time you hear this on Monday morning, it may actually be over, or maybe it's been expanded. Things are happening very fast. But the other boats uh, from other countries have all announced that they are determined to leave the Greek port of Athens and go to Gaza no matter what this early this week. So there's going to be a showdown between the port authorities in, in the in the Athens in the Athens Greece port uh, and these activists uh, coming up in the next few hours. Already, uh, the the uh, the port police have demanded uh, papers from these uh, ships or these boats that are in port that you cannot sail without proper papers. Um, this is proper international procedure, and so so on. So, if the port police sees your papers, effectively you can't go anywhere else because no other port will accept your ship unless you have these author- authorization papers. Now I'm going to play a video here from uh, that just came out on, on, on Sunday night uh, from the Canadian uh, boat uh, to Gaza. And the Canadian boat is also uh, they they demanded to have the the papers for the boat, and they refused to hand over the papers to the port police in Athens, Greece. Uh, so, but then there was a compromise, and they said, "Okay, we'll give you the papers, but only uh, we'll give them to you uh, all together at once." uh, all the all the people at once, so that uh, one person isn't arrested and taken away from the others, and so on. Um, but even that wasn't uh, wasn't even satisfactory. So they're still stuck in the same situation. But let's uh, listen to this uh, YouTube video from the uh, Canadian boat to Gaza. This is a shame, shame for the Greek government. The Greek government shouldn't manage this. They have too much problem with their own economy, their own country. Right now, they're taking into custody a Jewish Canadian member of our steering committee in order to, who's going into jail with our papers in order to defend the original papers uh, for the ship. Um, we're not going to let it go easily. Obviously, Sandra will not resist arrest, but um, she is uh, she's going to go out wrapped in the Canadian flag. Only today the, Canadian, the, the uh, Greek government made a statement saying they will not allow any boats out of Greece to go to Gaza. And then right after that, uh, Prime Minister Netanyahu said, we appreciate this uh, statement. We'll, we'll try to help uh, Israel, uh, Greece with its economic problems. So is there a formal arrest of Sandra? Sandra is not being formally arrested. Sandra is accompanying our papers into custody because she's not willing to part with the papers for the boat. And did they say why they wanted the papers? Yeah. It seems yeah. that they've received orders from the highest level that dare to, uh, to seize the papers uh, for all the boats so that have anything to do with the flotilla. Why is the Greek government doing this? Because they're under pressure by the Israelis, because the Israelis have threatened them. They've told them that they will make this economic crisis even worse when these people are already living in such a, a traumatic state as their, their economy is falling. And now this is how they're being held and blackmailed, and now they're forced to stop us. And we have nothing to do with the Greeks, and we have nothing to do against the Greek government. We don't know why they're holding us here. But for the last 24 hours, we've just had police and inspectors and authorities, and now we can't go anywhere. And now they want to take our papers, all our official papers. They want to take them and hold them, and we can't allow that. And so because I'm the one that's been here since March, getting everything organized so that we could all go, and I'm saying I'll go with the papers, but the papers will not leave this boat alone. We don't understand how the rest of the world can turn a blind eye to what goes into Gaza, on in Gaza every day. We don't understand it. How can they uh, sit back and watch during Casled, 1,500 people, men, women, children being killed? How can they do it? How can we keep standing here now while the, uh, this illegal blockade goes on? Okay, first it says uh, a compromise is reached and the Canadian boat may keep the papers. Sandra Rouche, uh, who we just heard, um, must go to see the harbor police um, it must go to talk to the harbor police. Now, the, in the next scene, the Canadians are marching to the harbor, uh, Port Harbor uh, police station. Let's go. We're going to the port police. Find out why um, we can't Sandra. move our boat. Stay human. Freedom from Tilla. Stay human. Freedom from Tilla. Stay human. Freedom from Tilla. Free the flotilla. Free Gaza. Free the flotilla. Well, I think first of all, you need to tell us why you're stopping us at every single move we've tried to make, day after day. You know, you know that we have done everything right. You know that we had our papers. You know that we don't have a Greek flag. You know that we're not Greeks. We just want to leave this harbor. We have a place to go and we want to go now. Uh, I can't talk to anyone. I, so I talked to the owner. I'm here and I'm waiting for the captain to come. I'm the captain to come. Yes, here. But uh, uh why this boat was set to, to sail today? Uh, why? That's, uh, uh that uh, has been all been explained to the captain of the boat. To the captain of the boat, yes, but the captain doesn't know. I'm waiting for him. What did you explain to him? he knows better. <laughs> He will tell you. I have nothing else to say. No comment. I understand that you're the one in charge of this harbor. Now you're the one who keeps stopping us day after day from going. Now, there, maybe there's somebody above you, and we'll go to them, but we're not going to leave until you give us permission to get out of this harbor. We have been here for a week. I've been here for three months. We've been spending our money. We've been in your hotels. We're Enough. good, solid Enough. citizens. We are ready to go. I'm asking you, please, if you can show me the law in your book or anywhere that says that you only speak to the captain, then we'll respect that because I've been in there for hours and hours and I thought that we were we had everything in order. We know we have everything in order. We just we don't understand why they're holding us here. We're all like prisoners now inside of Greece. So we just want out. We all want to leave Greece now. The name of the Canadian boat, by the way, is the Tahrir, as in Tahrir Square, Egypt. Uh, the, uh, presently, the Tahrir uh, is, is under 24 hour surveillance by the Greek, uh, uh, Greek port authorities and barred from leaving Greece. So, we're going to hear in the next episode of Medenki Yoga what happened next, I think. This is, this, is, this is going to be the week where the real showdown happens, one way or the other. But there has been enormous diplomatic pressure on Greece. to stop these protesters from going to Gaza to break the Israeli siege on Gaza. And Greece is in a very vulnerable situation today because why? Well, because they're getting billions and billions of uh, euros in aid uh, from the international community, uh, IMF, etc. You can imagine who uh, kind of has a lot of influence in the IMF, the United States, which is, of course, Israel's biggest ally. And uh, so uh, all these connections start to come clear. And uh, Greece, which is uh, whose economy is basically in the hands of foreigners now, uh, can very easily be pressured to uh, not even allow people to leave the ports of their of their of their own of their own of their own harbors. But we'll get back to this issue again this coming week. Okay, let's listen to some music, and when we get back, we're going to talk to Tessa Udvarhey. ايوه كده يا وديع اخيرا فهمتني عايز كل واحد يقول مصر مصر بعد ما تسمعوا الاغنيه دي ارفعوا العلم فوق زي ما كسبنا كاس الامم الافريقيه يلا الهيب هوب المصري ام الاجنبي رحت بلاد طيبة الناس هناك طيبة دي حقيقة وأسوان دي حبيبة بموت في الأقصر ما بتكلمش على البيرة بتكلم على المدينة بمعابدها الجميلة بص على الخريطة من فوق هنا هتلاقي هنا ببيوتها البيضة متزينة كرم سعايدة يشيلوك فوق راسهم حتى لو انت مش من هنا وانا في اول الطريق الزراعي جابلتني صبية منيوية حلوة جوي جميلة جوي صاروخ ارضي هوائي مائي جوي والناس تروح بورسعيد تشتري لبس جديد في العيد جمبري بكلاويز واللي من دمياط بلديات تبعي فضل يرجع للضمايط على احلى فونه بات ما شربتش من نيلها فكرت تغني لها غنيت عينيا شايلها حاسس بمشاكلها حسيت بلادي بلادي لكن حبي وفؤادي اللي بنى مصر في الاصل حلواني البشديش مغرق طريق الساحل الشمالي دقه الشماسي الصيف اسكندريه بطاش المعموره اي ميه بنات المنصوره مية مية فلاحين وعينيهم خضرة يا عيني على الحملة الفرنسية قسم على السمسمية نرقص فنون شعبية نلعب كرة برازيلية زي الاسماعيلية الشرقية بلد الديب العاصمة الزقازيق انا من انشاص بالتحديد منيب لبس بالبيز دبلتها انا في السويس بشرب شربات طلعاتها شهر العسل في سينا اصطاد على المينا في نويبع مع ولاد اللذينة سيداتي وساداتي دي اخر حكاياتي لكم حبي وفؤادي دي مصر بلادي ما شربتش من نيلها فكرت تغني لها في عناية شايلها حاسس بمشاكلها حسيت بلادي بلادي لكن حبي وفؤادي Okay, next we're going to talk to Tessa udvar and uh, she's a member of the uh, Avarish uh, group, the City is for Everybody, which is a homeless rights organization uh, that is led by homeless people. Uh, th- this July 9th, uh, she's going to be leading a, uh, a panel discussion and workshops on activism in Hungary. and It'll be at July 9th at, at the Gurur Club, uh, which is in, uh, near Deyak Ter, if you're familiar with uh, Budapest. And it'll start at 1 p.m. I'll put links to all this information on the website, which is at lmv.hu slash Mindenki Yoga. And you spell Mindenki Yoga, M-I-N-D-E-N-K-I-J-O-G-A, one word. And uh, let's listen to Tessa Udvahe uh, talk about uh, uh what this workshop is going to be and uh, who David Harvey is. Because when, we come back, we're going to hear some David Harvey. Here's Tessa Udvarhai. My name is Tessa Udvarhai, and I'm a member of the Cities for All of Arosh Minenki, but also I'm a, I'm a graduate student at the CUNY Graduate Center, City University of New York, which is a pretty progressive university in the US with a lot of Marxist academics and progressive leftists uh, concentrated <laughs> in one place. And um, we are organizing a forum on July 9th, which is a Saturday, from 1 p.m. to 8 p.m. in Gödör. And the, the title of the forum is The Point is to Change It, uh, which is actually a quote by Marx. Um, and the subtitle is uh, How Activism and Theory Meet. No, sorry, How Practice and Theory Meet in Social Activism. And um, the, the forum is organized around the ideas of David Harvey, who is, a, who is a geographer. He's also at the Graduate Center, and he's one of the main kind of theorists of, of capitalism and a very strong uh, mm-hmm. critic of capitalism and why capi- how capitalism evolved and why it's in a crisis right now and what can we do with this crisis and how can we build a different kind of world. And he approaches capitalism from an economic, geographical point of view, but he has a very broad um, sense of of um, social transformation, and he's a big supporter of social movements in New York, especially, but all around the world. So he's one of those academics who is trying to link uh, theory and practice through social movement activism. And and so, what is the the uh, what's the panel? Explain the panel that's going to be discussing. Okay, so the so the forum will have different parts. It starts with a with a roundtable discussion where we will have David Harvey through Skype. He was originally going to come to Budapest, but due to health reasons, he's not able to travel. So, but he will still be there online. And then we will have two other participants in the panel. One of them is Gabor Schering, and he is a member of parliament, one of the more progressive politicians in Hungary. And the other one is Kata Barsony, who is a originally a sociologist and a filmmaker, and she's a gypsy human rights activist. And the three of them, with my facilitation, will talk about the crisis of capitalism, whether it's different in Eastern Europe or not, the reasons, the symptoms, and what's the way out of it, what to do, what kind of alternatives are out there, how to build a different world, what's the role of academics, intellectuals, different social classes in transforming Hungarian society. And then after the panel, we will have two sets of workshops. And uh, the first set of workshops are more theoretical, and they are organized around what um, David Harvey's co-evolutionary theory. He, this theory, just very briefly, is um, he's trying to um, understand capitalism as more than a financial or economic system, but as a more complex system of different things that involves, you know, human relations, relations to nature, relations of production, relations of exchange, and he his theory is that in order for social change to happen, all of these different he calls them activities, spheres or dimensions have to change at the same time. So it's not enough to change the banking system, to change capitalism. You have to change human relations, and you have to change people's relationship to nature. You have to change mental conceptions, in order for larger social transformation. And these workshops will be organized according to these five different dimensions. And the second set of workshops will be more practical, and they will be organized around different strategies of social change, such as you know mass mobilization or lobbying or autonomous spaces so different ways to contribute to this larger social change and the whole idea of the of the forum is to bring together different people of different who people who believe in different strategies and bring them together and discuss why each strategy is useful for something and why we shouldn't kind of, you know. Um, look down upon one strategy or the other, but see where the role of that strategy is. What lobbying in itself is not good or bad, but we should see the point of why we are doing it. And the other um, idea behind the forum is to bring together people and think about deeper social transformation in Hungary. Social movements in Hungary are very fragmented and everybody's doing their thing and nobody's really thinking about what the others are doing. But the, I think an even deeper problem is that there is very little theory behind what we are doing. So everybody focuses on activities and practice and what to do, but we are not really trying to understand why we are doing it, to what to what end and why is the world working the way it does and then how and then develop our strategies based on this understanding of how it works. So the forum does want to bring theory into the picture. And we are going to use one particular theory, which is a Marxist um, idea of social transformation, but we don't really want to promote it as a thing that everybody has to embrace, but more the idea of we need to have some kind of theory to build on if we want to build effective social movements because if we are only doing it for the sake of doing it as fun it will not it will never become a cohesive force okay that was tessa udvar hay and uh, okay so she was talking about uh, this marxist uh, uh philosopher uh, david harvey uh, who's from britain it just so happens that there's an interview with mr harvey on the Real News Network uh, with uh, John with Paul Jay uh, interviews him uh, this week, uh, where he's going to talk about Greece and why Greece he thinks should default on all its loans. It shouldn't pay back anybody. so <laughs> let's listen to an interview with David Harvey um, on the Real News Network. Welcome to the Real News Network. I'm Paul Jay in New York. On Wednesday, June 29th in Greece, the Greek parliament passed a series of austerity measures as thousands of people outside the parliament buildings protested ex against exactly that. Wall Street Journal was rather happy, saying that investors around the globe thought this was a good short term fix. But was there any choice for the Greek people other than accepting these austerity measures and was defaulting as bad for the Greek people as their prime minister said it would be? Now, joining us to talk about all of this is David Harvey. David is a distinguished professor at City University of New York, director of the Center for Place, Culture, and Politics, and author of numerous books, including The Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism. Thanks for joining us. Thank you. All right, so did the Greek people have any choices here? Uh, yeah, I think they did. Um, I think they should have defaulted. Um, simple as that. And they should have done it earlier rather than later. Uh, what would have I, been the consequences if I, they had? Well, the consequences are going to be awful, whichever way you look at it. What they're doing right now is awful. There's going to be no economic growth in Greece for about the next 10, 15 years. The standard of living is going to decline. Uh, and at the end of that, they're still going to have to default. So the only question is when they're going to have to default. Okay, so the contrary argument is uh, they don't default, they're able to get loans because they have more loans and because the government gets out of the way. Uh, there's now more capital freed up for investment and so on and so on. So what's wrong with they've, all that? Well, and got, growth and growth will emerge. They've got more loans, but uh, on the other hand, uh, the standard of living is going down, the, the, the demand is going down, uh, the jobs are disappearing, and, and uh, entrepreneurial people are leaving the country in droves. So, you know, the, the, the, future of Greece is very, very dismal the way, the way things are right now, as is the same case in Ireland, where you know, they've been through this and, and they haven't revived growth at all. So you're not going to get any revival of growth. And, I, and I, actually, I don't think the real question is what can the Greeks do? The real question is why is it that Europe is not actually responding in a much more responsible kind of way? When it comes to this issue of demand, uh, which means higher wages so people can actually buy stuff, which right. in theory grows the economy. Mm -hmm. When you look at the document that came out of the Toronto G20, it seemed that the uh, leaders of the, of the world understood that when it came to China. Yes. There they said, oh, there should be higher wages. Oh, yes. there there should be more social yes. safety net. Oh, there you should increase demand. Well, if they if they understand it for China, how can they not understand that if you do this in Greece, you aren't how how are you ever going to be in a situation because, to really pay because, off debts? Because you what's going on in, both in Europe and in the United States is a political project, not an economic necessity. And the political project is about feathering the nests of the very, very rich at the expense of the very poor. The Republican Party in this country has done this, in this country has done it several times before. You run up the debt and then say, savage all the social programs. That's what Reagan did. That's what Bush has done. And, and, and what do we see? Tremendous increases in inequality. So it's a class project to actually gain more and more class power for the very ultra-rich at the expense of the mass of the people. I can kind of understand it if I was a multi-billionaire in the United <coughs> States. I can kind of understand the logic because even if there's not much demand here and the economy continues to have, you know, real rates of 18 to 20 percent unemployment, I'm still making enough money here, and boy, I, can I ever make money elsewhere in the yes. world right now, yes. so who really cares what happens here anyway? Right. But if I'm a European banker or politician, do I really want such a, a, a I hate to use the word, but to turn Greece into a complete basket case economically? Well, but that seems to be what they're doing. Greece, yes, but but actually, since the euro was introduced, the amount of German trade with Greece has shot up, and and essentially, German industry has destroyed all, all Greek industry over the last you know, 15 years, that sort of period. The great German export story. Yes. And, and of course, Germany is doing very well right now, partly, uh, again, it's exporting to China, and China's doing what you're saying, it's growing. So there you have a situation where Germany is doing okay. Now, what would be a responsible uh, uh, thing to do on the part of the Germans would be to do what the United States did to Germany when it defaulted after World War II. I mean, basically, the United States bailed Germany out free. And not, not with demands for massive austerity. No, measures. no, not at all, not at all. Exactly the opposite, in fact. And it actually built German growth. What the Germans should do is the same as the United States did to them way back then. And actually, a very interesting article just came out in Der Spiegel pointing this out that actually the country that's defaulted more times in the last century than any other is Germany. And each time they got bailed <laughs> out. And, and particularly when uh, uh with, with, with the U.S. bailout in, after World War II. Now, we, we interviewed a progressive uh, Greek uh, economist, and, and he, he was saying that there's a section of the Greek left which was not in favor of default, that yes. even though they thought this whole thing was terrible and they didn't agree with the, the austerity measures as presented, that default would be so destructive to the Greek people that you couldn't default. There was just well, too much suffering. it's oh, a downward comes. spiral. Downward spiral. You know. But they, they must know this. Well, they do, but, but it's a downward spiral for the economy, but it's an upward spiral for the very rich. I, I don't know if you've seen the data recently in, in this last recession. Uh, over the last two or three years, the rich have improved their position. In Greece? Uh, well, certainly here. Well, uh, throughout the whole world, actually. And, and in Greece, of course, the very rich people are in Europe, have got all their money out in Europe anyway. They haven't got it in Greece <laughs> anymore, so they're, they're doing fine. So, from, from the point of view of the Germans and the German bankers and the European politicians, what's their long-term vision of Greece? I mean, to have this kind of uh, important country within Europe, not one of the biggest economies, but no. still an important right. country, to, to go into such deep recession for a decade, which seems to be the only possibility here, they seem okay with that. Is it partly just they won't let a country default and get away with it? They have to just kind of prove to everyone you can't get away with not paying off your debt. Well, the big, the big uh, holders of Greek debt are the French and, and the German banks. And so if the Greeks did default, then those are the ones, they, those banks may well go under. And then the Greek, then the German government and the French government would have to bail out their banks. So you can see the game that's being played here. You rescue the banks all of the time and then, you know, let the people big issue is with attempts to set fire to the headquarters of the finance. there's no question that uh, the, the, the, upper, upper classes have not been paying taxes. Uh, and, in and, and in the austerity measures that has been forced on Greece, how much of those measures includes you better collect taxes from the rich. I haven't heard too much. I, no, you don't. You don't hear too much, but it's the same. You know, almost everywhere you go, you don't hear too much at all about you know what's going to be done to the very affluent and the very rich and those who can afford it. And of course, in Greece, it's very difficult to catch them because, uh, like I say, most of their money is in Europe anyway, and who, who knows uh, exactly where they've got it. So it's very hard to track them down. So it's just, uh, you know, it's the civil servants and it's the pension funds and, and, and uh, unionized employees who are going to lose uh, all, all of their assets. And, then the other ac uh, accusation or charge is that the, uh, Greek, the Greek people, especially unionized workers, that their pensions and, and their, the age of which they retire and, and things like that are simply more than yeah. the country can afford. Well, those are the kinds of stories that get told around in Europe. Uh, if you start to compare country by country, it varies a lot. Uh, they're, they're, they're not markedly, you know, better than, say, the French. Uh, uh, and so the counter argument would be that yeah. France is more productive; it can afford it, yes. and the Greeks can't. Yes, but the, uh, again, uh, the German system is quite is, is, quite is quite generous, and particularly over unemployment uh, benefits and so on. Very, very, very generous. How, how much does this push by Europe on Greece have to do with the, you know, the elites of Europe telling their own working classes? you are not going to defy these austerity measures. And look what happens to the Greeks. And don't think we're going to give in to you, whether it's in London, Paris, or somewhere else. Oh, absolutely. I think that's you know, very much what it's about. I mean, it's also true in, in the United States as well that. Uh, it's disciplining labour, disciplining particularly the public sector employees. You see the strike on in London, uh, and uh, you know, and we've seen what happened in Madison, Wisconsin. This is almost a universal strategy of the right wing right the way across Europe and right across North America. Yeah, we saw days. this at the Toronto G20. This was ascending on the global yes. stage because all the leaders were yes. there. Canada gets to say, well, here's what we'll do when protesters don't like, don't like these policies. Absolutely. Well, I guess rationality is not something we're seeing no. anywhere in the no. globe when it comes to these no. kinds of questions. Right. <laughs> Thanks for joining us. Okay. Thank you for joining us on the Real News Network. That was David Harvey on the Real News Network, interviewed by Paul Jay. i um, will put links to this uh, YouTube video and uh, other links on the blog. So to find out more information about uh, this uh, this uh, activist workshop that's going to be happening on July 9th. A műsor hátralévő része magyar nyelven lesz hallható. Bár két különböző eseményről készült hanganyagot játszunk le, mindkettő témája szorosan összekapcsolódik, hiszen a lakhatási jogot, illetve a lakáspolitikát járják körbe más szempontokból. Az első fél órában a devizahitelesek tüntetésén elhangzott beszédekből adunk ízelítőt, utána pedig a hajléktalanság növekvő kriminalizásáról szóló kerekasztal beszélgetés első részét hallgathatjuk meg. Két eseményről készült teljes és vágatlan hanganyagot a műsor blogján lehet megtalálni, mely lmv.hu per mindenki joga. A parlament előtti Kossuth Szobornál 2011. július 1-én pénteken a kilakoltatási moratórium lejártának napján tartották meg a tüntetés a bankok túlkapásai ellen elnevezési rendezvényüket a devizahitel károsultak, miután megelégelték a politikusok, felügyeleti szervek és a kormány tehetetlenségét a bankok túlkapásai kapcsán. A beszédek közben és alatt a károsultak közvetlen kapcsolatba kerülhettek a meghívott érdekképviseleti és civil szervezetekkel. A tüntetés célja volt a tájékoztatás, a társaságok megalakítása, önvédelmi csoportok szervezése és a pénzintézetek tömeges bolykottálásának előkészítése. Most izelítőt hallgathatnak dr. Léman György üdvéd, illetve Iriás Ádám Vész elnök beszédéből. Néhány szó arról, hogy miért is vagyunk most itt. Ugye mindenki tudja, hogy 2008 óta komoly gondot jelent a lakosságnak törleszteni a deviza hiteleit, és ameddig arról volt szó, hogy ez egy átmeneti állapot, addig úgy mindenki ült a babérjain, és arra gondolt, hogy majd megoldódik magától. Eltelt három év, volt három kormányunk, és egyik sem oldotta meg a problémát. És a probléma nem oldja meg saját magát sem, úgyhogy nekünk kell valamit tenni ez ügyben. Azért vagyunk most itt, hogy az érdeképviseleti szervezetek, illetve a hitelkárosultak fel tudják venni egymással a kapcsolatot, meg tudják beszélni a problémát, és elkezdődjön egy kommunikáció, ami megoldást nyújt a dologra. Elsőként meg is kérném dr. Léman Györgyöt, hogy legyen szíves beszélni a jogi megoldásról. Mindenki tisztelettel és szeretettel köszöntök. Tegnap a televízióban elhangzott Boros, Boros Imrétől, meg gondolom más közgazdászoktól is az, hogy ezen a mostani helyzeten változtatni nem lehet. EHO televízióról van szó. Rendkívül módon fel vagyok háborodva, fel voltam tegnap is. Ilyen marhaságot nem kellett volna mondani. Pedig ez a probléma jogilag, ugye hát egy közgazdász oldja meg ezt a gondot, mint hogy én sem szólok bele az ő dolgaiba. Talán meg kellett volna kérdezni az, aki ott többet ért hozzá ha valamivel többet értek, és én azt mondom, hogy ennek a helyzetnek a mostani megoldása jogi szempontból igen egyszerű. Az ég a világon semmi problémát nem látnék ennek a rendelésébe akkor, ha igaz lenne, hogy egy független bíróság mindenfajta ráhatás nélkül ezt úgy kezelni, ahogy a jogszabályok írják. Hiszen semmi más nem kell tenni, csak a jogszabályokat be kell tartani. Na de hát megjelent három nappal ezelőtt, ugye külügy, Amerika külügyminisztere, és ő maga is megállapította, hogy aggódik a bírói függetlenség miatt. Hát jobban aggódhatott volna, ha jól emlékszem, 55 évvel ezelőtt valamiféle függetlenség, de mint sem, hogy ezekbe ezekbe is az órát, de ettől még igaza van. Ettől még igaza van, és én tartok attól, hogy a bírói függetlenség ide, bírói függetlenség oda, a hatalommal kapcsolatosan azért nem mindig úgy ítélkeznek, ahogy azt a jogszabály megkövetel. Ennyit a bíróságra, majd a végén visszatérnék rá, és hogy miért látom ilyen nagyon egyszerűnek ezt a megoldást, illetve ennek a problémának a megoldását. Azért, mert annyira tarthatatlanok ezek a szerződések. Ha már a tegnapi napot mondtam, hogy televízióban megszólaltak, két közgazdász, a másik a Róna Péter volt, a nagyon helyesen azt mondta, hogy tulajdonképpen egy kitöltetlen váltó, nem más ez a szerződés ha jól meggondoljuk a PTK-nak az 523. szakaszát, akkor tényleg kitöltetlen váltó, hiszen a PTK 500, na mondjuk el, hogy miről van szó, a kölcsönszerződés alapján a hitelező, a pénzintézet vagy más hitelező az adós rész rendelkezésére bocsát megfelelő pénzösszeget, és az adós vállalja szerződés szerint visszafizeti. Tessenek még egyszer figyelni, mit mondtam? A szerződés szerint visszafizeti. Ha megnézik a szerződés, a kölcsönszerződés így benne. Nincs benne, hogy a szerződés szerint hogy kell visszafizetni, hanem biztosítanak egy egyoldalú módosítási jogot a pénzintézetnek, és majd a pénzintézet fogja megmondani, hogy milyen módon fogják kell majd visszafizetni. Gyakorlatilag nem is lehet érteni, hogy mi ez, most még néhány jog, és még egy. Az, azért jöttem ide, hogy megnyugtassam magukat, és elnézést kérek, egy kicsit hosszabban részletezem ezt, de szeretném, hogyha meggyőzném magukat, és jogszabály alapján hogy hát tényleg pofon egyszerű. Szóval tényleg nem kell aggódni, nem kellene aggódni, akkor, ha nem ennyien lennénk most itt, hanem jóval többen, és felvennék a fenetiket azok, akiknek így baj van, és mennének a bíróságra. Imént kérdezték meg tőlem, hogy hát mi kellene ahhoz, hogy ez rendben legyen, ha már ilyen biztos vagyok benne. Mondjuk ezer darab keresett, de inkább tízezer darab. És kész, és a bankok elputolnának innen. Csak ennyi az egész. Hát 40-50 kilót persze, hogy elbánnak, pláne velem. De ha mellettem van ezer vagy tízezer ember, és azt mondják, hogy kérem, jogszabály szerint ez van, ezt, ezt nem bírja ki sem a bíróság, sem a hatalom, most se tudnak ellenkezni. Néhány hete már az ezeket én elmondtam, közzétettem a keresetleveleket, Ez szó, ez kukot nem mondanak ellen. Senki. Nincs cáfolat. De menjünk vissza, tehát nekem most a célom az, hogy meggyőzzem magukat. 523. szakasz, 205. de most ne azért sodorjam ezeket, hogy néhány számot mondjak, tehát ugye a szerzés nem más, mint a felek egybeadó akaratnyilvánítása, 205. szakasz. Ha az előbbire visszautalok, hogy a Róna Péter alapján, nyilatkozat alapján, hogy ez egy kitöltetlen váltó, akkor tehát igaza van abban, hogy a szerzésből nem, nem lehet megállapítani azt, hogy hogy is kell majd a, a törlesztő részleteke szerint a kölcsönt visszafizetni. Ezt úgy oldották meg, és ez úgy kell helyesen értelmezni, hogy a szerződésnek ez a része, ez, ahhoz, hogy létrejön a szerződés, ez benne kellene lenni. Tehát mondom, igaz. Tehát a szerződés létrejött akkor, amikor aláírtuk a kölcsönszerződést, és ez az eleme, az mindig akkor jön létre, és utólag módosul, amikor a, a hitelező, a bank az megállapítja, hogy most jövő hónapban mennyi lesz a törlesztőrészlet. Tehát túl jól tudom, ebben a, ezen a mai napon megint emelkedett a törlesztőrészlet, legalábbis a bankok egy részére. Fogalmunk sincs, hogy miért, ők emeltek, úgy gondolták. De ha idáig eljutottunk, és most már mégiscsak azt kell mondjam, hogy bár igaza van Róna Péternek, de most már megfejthettem azt, hogy a szedés hogy jön létre, akkor rá kell jöjjek arra, hogy velejéig tisztességtelen szerzésről van szó. De miért van erről szó? Hát azért, mert a PTK 209 szakaszt is elő kell venni, annak az egybekezdése megmondja, hogy mikor tisztességtelen egy feltétel. Hát nagyjából akkor, amikor egy oldalon úgy állapítanak meg a tisztesség és, tisztesség és méltányosság követelményeivel ellentétesen valakinek jogot, kötelezettséget, hogy az csak hátrányokat jelent a másik fél számára. Hát ez a tisztességtelen szerzési feltétel, általános szerzési feltételeknél, vagy pedig a szerződésben írt feltételeknél. Ha ezt elfogadjuk itt, és visszatérünk az előbbire, és azt mondjuk, hogy a PTK 209 szakasz következő bekezdésében azt mondják, az is tisztességtelen, hogyha egy szervizi feltétel érthetetlen, vagy homályos, tehát ennyi elég, akkor jól tudjuk, hogy ez a szerzési forma, most mindegy, hogy a kormány hogy engedte meg az egyoldalú szerzésmódosítási lehetőséget, és nem, abszolút nem érdekel, mert ez tisztességtelen. És ha ide jutottunk erre a tisztességtelenségre, akkor vagyok egyre biztosabb a dolgomban. Ez azért van így, mert hál' Istennek, ebbe a részébe hál' Istennek, hogy az EU-hoz csatlakoztunk, mert azoknak van a 93 per 13-as tanácsi, egy, az Európa Tanácsnak mondjuk egyelőre rendelete, 93 per 13-as, és ez szerint, ha meghatár, ez szerint kellett igazítani a mi jogszabályainkat, és ez pont erről a tisztességtelen szerzési feltételekről szól. Na most ezt 2008. március 1 ben vezették be Magyarországon, és 2008. március 1 óta kötődni kell ehhez a irányelvhez. Tehát nem rendelet, irányelv. Ennek alapján meg is jelentek egyébként bírói határozatok, egyébként ez már Luxemburgban jelent meg, az Európa Közösségi Bíróság előtt. Ha jól emlékszem, akkor talán 243 kötően 48-as határ, 08-as határozat, csak azért, hogy tudják ellenőrizni, hogyha véletlen utána néznek. Tehát ebben már mondják is, hogy ha ilyen tisztességtelen szerzési feltétel van, abból pedig semmiféle kötelezettség nincs az adósra nézve. Tehát tovább részletesen azt hiszem, szóval eljöttem el, hogy ezeket azért elmondjam, hogy meg tudjam győzni magukat nagyon pofon egyszerű szerzésről van szó. Ha pedig, tehát, tehát folytatva innen, ha nincs kötelezettség abból, ha, szerző, ha tisztességtelen szerzési feltételt kötnek, írnak egy szerzőbe, akkor bármelyik adós mondhatja azt, hogy már pedig nem fizetek, már pedig nem engedem át a házamat, hiába be akarnak jönni, és erre majd még később visszatérek, és erre tisztességtelen szerzési feltételen nyugszik. És ezt már megmondta, ugye ez az előbb említett számú luxemburgi bírósági döntés. Meg ez a másik, ez az irányelv is. Biztos én vagyok a hibás. Hát mi van akkor, ugye hát ami a legfájóbb, hogy a felmondást közölték, és most már jön a végrehajtó, vagy jön a csapata. Hát kérem, az a feladatom, hogy a jogszabályok betartására késztessem magukat, és késztessem a bankokat is, meg a bíróságot is. Mégis bele kell itt iktassam azt, hogy a jogszabályok szerint kénytelenek vagyunk a jogos önhatalommal élni, fizikai erőszakkal. Ez nem másért van, mint a PTK 109. szakasz első bekezdése. A birtok elleni támadás esetén a birtokost megilleti a jogos védelem joga. Tehát egyszerűen, ha oda jön a végrajtó. Miért van ez így? Az előbb már mondtam önöknek, hogy azt mondja a luxemburgi bíróság 243-as 08 számú határozata, hogy kötelezettség nem származik abból, ami tisztességtelen szerzési feltétel. Én azt mondom, hogy ez tisztesség, mondom a szerződésnél, ez tisztességtelen. A bank azt mondja, tisztességes. Ki fogja eldönteni? Hát két fél van, a magyar államnak semmi köze hozzá, ő nem szerző fél. Döntetlen. Hát a felek meré rendeltek, egyenjogúak. A banknak egy fikarszíval sincs több joga a polgári jog szabály szerint, ugye mert polgári szerzésről van szó, mint az adósnak. Ki fogja eldönteni ezt a kérdést, és azt mondja közben a luxemburgi bíróság, azért akarom részletezni, hegyezni, mert mert jó lenne, ha észbe kapnának, akik ott rohangálnak majd a lakások körül, hogy menjen ki. Miért menjen ki? Azért, mert azt írtam bele a szerződésbe, hogy abban az esetben a felmondás van, az kimegyek. Ugye ezt írtuk bele? De ez a, ez a szerzési feltétel, ez tisztességtelen. És tisztességtelen szerzési feltétel nem róhat kötelezettséget az adósra. Nem fog összejönni nekik. Érdekes módon, a kettő, ha jól emlékszem, a 2000 évben egy 536-os döntvény, az foglalkozott ezzel egy önbíráskodás kapcsán. Nem volt önbíráskodás abból, hogy ugyanígy megállapított, ugyanígy történt, hogy a szerződésbe vállalta valaki, hogy kimegyek akkor, ha felmondás van, majd ezt a kiköltözést megtagadta, majd kiverték a hátból, majd visszaverték, és nem volt önbíráskodás. Miért lett volna? Hát a 190. szakasz második bekezdése is működik, azaz a dolog visszaszerzése érdekében is használhatott jogos hatalmat önhatalmat. Nem szívesen beszélek erről, hiszen hát mindent csak ne fizikai erőszakot lássak. Ez távol áll tőle. De ha más nincs, és ha egyszer a jogszabály megengedi, és ha egyszer abba az adott helyzetben kötelező, hát azt ne várják el tőlünk, hogy feltegyem a kezem, és még mindig van a 190 szakasz szerint lehetőség arra, hogy védekezzek. Nem, ezt, ezt, ezt ki kell használni. Hát valahogy a bankot észre kell téríteni. Hát ne legyen már egy olyan nagyfiú ez a bank, vagy bárki, hogy azért, mert ő kijelenti, hogy már nyelke, mert nem megyek ki. Hát tessék előbb eldönt, a bíróság majd, ha megmondja, hogy tisztességes az a szerzési feltétel, akkor mennem kell. Az más, de először hozzak egy bírósági határozatot. És épp ez az, amire az előbb gondoltam volna, hogy jó, jó, én nekem nagyon fontos lenne, hogy ezer vagy tízezer ember megindítsa egyszer, Akkor az érvelésemet erővel tudom alátámasztani, és az nekem nagyon jó lenne. De ha nem indít senki be, a banknak nem annak kellene inkább? Hát az életben nem ült be a lakásba, hogyha ezt alkalmazom. Hát indítsd már meg azt a rohadt pert, hát tudjak már veled egyszer valahogy tisztességes módon vitatkozni, és ne ilyen felülről kezelje. Ez volt, ha már itt vagyok, és ha már mégis a feltartottam magukat ezzel, ez az előbb kimarad. Mondom, mindig óvatosan bánok ezzel a dologgal, hiszen nem az erőszakra kérem magukat, hanem arra, hogy a jogaikkal éljenek. Más dolog, és ha már idáig belementem, mi van akkor, ha van rendőri segítség? Nézegettem ezt az április 1 együttműködési megállapodást a belügyminisztérium ugye és a bankok, bankszövetség között. Hát ezt nézegettem. Erre nézve, mintha nem kötöttek volna megállapodást, gyanús és a rendőrök az, az más, szóval azért ott azért óvatos, még óvatosabbnak kell legyek. Még akkor is, ha hivatalos személy elleni szakra, ha gondolunk, csak jogszerű cselekményére illeti meg őt a szerinti büntetőjogi védelem. Csak jogszerű. Rendőr jogszerűen járjál el, de ha nem jogszerűen jársz el, akkor ez a szakasz nem vonatkozik arra. És még egy, rendőrem soha nem szabad tényleg másképp viselkedni, csak erőszak vagy fenyegetés a rendőrrel szembe az, ami büntetendő. Na ennyit a rendőrökről, és ezt a témát igyekszem is elkerülni, meg elhagyni, csak nehogy ebből a közlésemből valami botrány legyen. De nem tudom magamba hagyni, hogy a 190. szakasz 1 és 2 bekezdése szerint bennünket megillet a birtokunk elleni támadás esetén a, a jogos védelem joga, azaz, és olyan mértékben természetesen, ami a birtok megvédéséhez elegendő. Tehát, hogyha természetes ökölcsapással akarnak, akkor nekem is illik valahogy ott, Tehát nem aránytalan. Ugyanúgy, mint a jogos védelmi helyzetben. Talán ezt hagytam el, többet nem jövök vissza, jó? Ne arra Beadni. Na most, ahogy az előbb dr. Lehman is megemlítette, ugye van az ő útja, a jogi út, ez egy nagyon fontos, és bízunk benne, hogy hatékony módszer lesz, de abban az esetben, hogyha már nincs más választás, és ott tart valakinek a hitele és az ügye, hogy árverezik és kilakoltatják az otthonából, arra az esetre, hogy dr. Lehman is megemlítette, nem marad más, csak a fizikai védelem, és ebben, ezzel kapcsolatban szeretném megkérni Éliás Ádám urat, hogy mondjon néhány szót, hogy mik a lehetőségek, hogy ő mit tud javasolni, és hogy mit tanácsol a károsultaknak. Köszönjük szépen a meghívást. A Vész néhány tagja és aktivistája jött el. Erre a rendezvényről kifejezzük a szolidaritásunkat és cselekvésre készségünket. Tulajdonképpen két szervezet nevében, a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége nevében, a, úgy becéznek minket, hogy VÉSZ, ez a rövidítésünk, azt szoktam mondani, ellenségeinknek vész, barátainknak vésztartalék. És a győzmozgalom nevében, a gyors reagálású önvédelmi zónák mozgalom nevében. Mostani jelenünkhöz képest is a messze jövőbe irányuló tanulságokat jelentett. Most egy olyan helyzetben vagyunk, kedves egybegyűltek, amikor cselekvésre van szükség. Csak a társadalmi cselekvés jelent bármilyen megoldást. Ma délelőtt kaptam egy levelet egy hölgytől. Ismerem, ismertetem ezt, nagyon rövid történet és kicsi érték. Azt írja, hogy a keresztfiának született egy kis kislánya. És ők bankon keresztül akartak 5000 forint ajándékot küldeni a kicsi születése alkalmából. És a CIP bank, miután a, ők a, az a, megajándékozottak a CIP, CIP banknál voltak, miután a CIP banknál ott valami ügylete volt az, a, e, azoknak, akiknek küldte, a CIP bank levette az 5000 forintot, annak ellenére, hogy ott volt a megjegyzés, hogy a, e, milyen célt szolgál az, az átutalás. Tehát a szemtelenségnek, és egy ilyen nagyon-nagyon pici történet e, pontosan mutatja a e, bankok elképesztő gátlástalanságát a beszédnek, bár én most beszélek, de mégis azt mondom, a beszédnek lejárt az ideje. A kívánságlistáknak le, lejárt az ideje, ezt kinevetik. Cselekvése van szükség. Ugye mi azzal kezdtük, hogy 2009 tavaszán, nyarán felléptünk, fizikai harccal is felléptünk az árverezések és a kilakoltatások ellen. Azt mondhatom, hogy összecsapások is voltak, vér nem folyt, hál' Istennek, de minden vita nélkül ezeket a féllegális kilakoltató kommandókat elzavartuk. Így alakítottuk meg a reagálású önvédelmi zónák mozgalmat, ami hát sikeresen vette föl a tömeges kilakoltatások elleni harcot. Utána azt láttuk, hogy ez nem elegendő, hanem a bankokat magukat kell megtámadni, tehát azt az érdeket kell megtámadni, ami létrehozza ezt a helyzetet, az árverezéseket és kilakoltatásokat. Hiszen arról van szó, hogy a lakosság elleni e, bűnös üzletpolitikának az ellensúlyozására volt és van szükség. Tehát én nem fogadom el azt a megfogalmazást, hogy a devizahitelesek megsegítéséről van szó, mint hogyha ez valami adomány lenne, e, vagy valami, valami karitatív dolog. Szó sincs róla. A, ennek a bűnnek az ellensúlyozásáról van szó, korrigálásáról van szó, amit kétharmad részben a bankok, egyharmad részben az állam követett el a ö, e, lakossággal szemben. Mi, miután láttuk, hogy itt ezt az érdeket kell támadni, ezért ultimátumban felszólítottuk az összes kereskedelmi bankot, hogy hirdessenek árverezési és kilakoltatási moratóriumot. Egy jó pár bank magától meghirdette ezt, amelyek nem, azokat fekete listára tettük és köz, közhíré tettük, tehát nyilvánosságra hoztuk ezt a fekete listát. Ezt követően egymás után kerültek le a bankok, a, mert egymás után hirdették meg a kilakoltatási moratóriumot. Négy bank maradt a fekete listán. A Raiffeisen Bank, a CIP Bank, az AXA Bank és az FHB Bank. Ezek közül úgy gondoltuk, hogy a komoly vizsgálat alapján, hogy a Raiffeisen Bank a legkegyetlenebb, a legsikeresebb ebben a társadalom ellenes működésben. És a Raiffeisen bankot Magyarország közellenség bankjának nyilvánítottuk, és meghirdettük azt a bankháborút, amelynek folyamán a Raiffeisen bankot megsemmisítjük. Ezzel összefüggésben érdekes módon nem a Raiffeisen, hanem a Cetelem Bank jelentett föl engem, és aztán a Raiffeisen Bank csatlakozott, a bankrendszer, a bankszektor kényszerítésének kísérlete című büntet miatt jelentettek föl, az ügyészség vád alá helyezett, és a bíróság, a második és harmadik kerületi bíróság első fokon el is ítélt 10 hónapi, három évre felfüggesztett börtönbe. Ez az első fokú ítélet, meglátjuk, mi lesz a másodfokú. A lényeg az, hogy nem hátráltunk meg, hanem országos szinten megszerveztük a Raiffeisen Bank elleni fellépést. Részben eh, demonstrációkkal, részben pedig a bankfiókokban lebonyolítandó eh, ügyintézési akciókkal, aminek az a lényege, hogy megszálljuk az egyes bankfiókokat, és lebénítjuk az ügyintézést is, és a pénzforgalmat is. Ezt bejelentettem az országos rendőrfőkapitányságon, és pár nappal azután a Raiffeisen Bank szóvivője felhívott engem, hogy szeretnének tárgyalni és megegyezni. Ez április 18-án volt, nagy hétfőn, azon, a, ami ugye annak az ünnepe, Krisztus ezen a napon verte ki a kufárokat a templomból meg is alakult a Nagy Hétfői Szövetség, amely azoknak az embereknek és szervezeteknek az együttműködése, amelyek elszántak arra, hogy egy új pénz- és hitelműködési paradigmát hozzanak létre, hogy a társadalom egészének a területéről a pufáság szelleme, szellemét ki tudjuk űzni. Tehát április 18-án nagy hétfőn ezt bejelentettem, néhány nappal később a Raiffeisen Bank szóvivője kezdeményezte, hogy tárgyaljunk és egyezzünk meg. Körülbelül három hétig tartott többfordulós tárgyalás és e, körülbelül tucatnyi levélváltás után az összes követelésünket elfogadták. Megállapodást kötöttünk, és egy közös közleményben nyilvánosságra hoztuk. Sajnos ez nem kapott egyelőre elegendő teret, de mindig lehet rá hivatkozni, mert tízszer annyit elértünk, mint amennyit a kormány. Tehát az, amit a kormány otthonmentő csomagnak minősít, az szinte semmi ahhoz képest, amit mi elértünk. Például mi elértük azt, hogy le kell szállítani a havi törlesztés szintjét a forint gyengülésének tényleges szintjére. Tehát ha egyszer 20%-ot gyengül a forint a szerződés eh, kötéshez képest, nem lehet 90-100-110%-kal nagyobb. Úgyhogy erre már lehet hivatkozni, és a másodfokú bíróság kicsit nehéz helyzetben lesz, hiszen teljesen okafogyottá vált a egész per. Azt említeném meg, hogy itt van egyik eh, tagszervezetünk vezetője, akinek a munkáját a CIP bank nem fizette ki. Ezért elkezdtük a Cibbank elleni fellépést, legelőször a vezérigazgatóságot, eh, az ott lévő bankfiókot szálltuk meg, és a Cibbank azt híresztelte, hogy mi a vész bankrablási kísérletet hajtottunk végre. Eh, tele is kültölték az egész sajtót. Tehát eh, be is szeretném fejezni, csupán azt szeretném mondani, hogy ha hogy össztársadalmi cselekvésre van szükség. Mindenkinek a cselekvésére, aki érdekelt. Illúzió az, hogy van egy élcsapat, és az bármit is kiküzd. A, ö, beteljesítheti a maga küldetését egy jól felkészült, erős társaság. De soha nem lehet megspórolni, hogy maga a társadalom ébredjen föl és mindenki, aki érdekelt, ébredjen föl, és álljon a sarkára. És folytatni kell a kemény cselekvést, az akciókat, és megkez, megkeresni azokat a pontokat, amelyeken hatékonyan tudunk fellépni. Világméretű küzdelem zajlik azok között, akik a pénzérdeket minden fölé helyezik, az élet fölé, a moralitás fölé, az ember fölé, minden fölé, és azok között, akik a pénzérdekeket a maga ö, negyedik, ötödik szint ö, helyére akarja visszakényszeríteni, ahol a helye van. Mert az ember mindenek fölött, az élet érdeke mindenek fölött, a moralitás mindenek fölött, és így tovább, és csak ebben a rendben van helye, a pénzérdekeknek, amelyek egyébként igen fontos dolgok, és a pénzzel és a hitellel csak komolyan lehet bánni természetesen. Ebben a kötélhúzásban mindenkinek megvan a maga szerepe, a maga felelőssége, amit senki nem vehet át. A sárga mellényes, vészes mellényes kedves kollégáimnál jelentkezhetnek azok a kedves jelenlévők, akik az akcióinkban részt kívánnak venni, hogy az elérhetőségüket megadják, és mozgósítani tudjuk akkor őket, mert most ezek között a adottságok között a CIP Bank ellen országos akciósorozat fog megindulni, és ezekkel az esetekkel tudjuk felébreszteni a bankokat is arra, hogy hol van az igazi erő, hogy nem a társadalom van a bankokért, hanem a bankok vannak a társadalomért, nem a gazdaság van a bankokért, hanem a bankok vannak a gazdaságért, és hogyha ezt azt hiszik, hogy megfordíthatják, és fölé kerekedhetnek, és leteperhetik a társadalmat és a gazdaságot, a társadalom, ha visszaüt, akkor nekik végük van. Ezt csak cselekvéssel lehet elérni, és szeretnék jobb időket kívánni magunknak, gyerekeinknek, unokáinknak, ehhez azonban csak a közös cselekvésen keresztül vezet az út. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük. Tüntetések a bankok kapása ellen elnevezésű rendezvényről készült hanganyagot hallhatták. A teljes vágatlan hanganyagot a tüntetés első részéről a Mindenki Joga blogján lehet megtalálni, lmv.hu per mindenki joga. Hallgassunk most egy kis zenét, a következő téma pedig a hajléktalanság lesz. nap a replika folyóirat hajléktalanság és térbeli kirekesztés külön számának bemutatóján jártunk. A bemutató apropóján egy kerekasztal beszélgetés hallhattunk, melyben a hajléktalanság növekvő kriminalizálásáról Beszélt Borbíró Andrea kriminológus, Nagy Zoltán utcai Zol- szociális munkás, Némedi Lászlóné Gabriela város mindenki aktivi- aktivistája, és Mis- Misetics Bálint és udvarhelyi Éva Tessa a kötet szerkesztői. Most a kerekasztal beszélgetés első felét hallgathatják meg, a teljes hanganyagot a műsor blogján lehet megtalálni, illetve a, a beszélgetés második részét a következő műsorban fogjuk lejátszani. Akkor én először bemutatkoznék, én Udvarhelyi Odessa vagyok, a Város Mindenki csoport egyik adólistája, és ennek a kötetnek a replika Hajléktalanság és térbeli kirekesztés című számának az egyik szerkesztője, és Misekos Bálintal együtt. És legelőször is át fogom adni a szót Múli Péternek, aki a BMSK szakmai igazgató helyettese, aki az PMSK-ban vagyunk most, úgyhogy köszönjük szépen nekik először is, hogy helyet adtak nekünk, és most pedig átadom a szót. Thank you most nekem köszöntött kell mondanom. A, sok mindent tudok, de azt nem tudom. Fogalmam sincs, hogy mi a köszöntő műfaj, de nem, nem házigazdaként, de mondok azt, hogy házigazdaként szeretettel mindenkit köszöntünk, de nem szoktunk úgy termet odaadni, hogy közben köszöntött is kell mondanom. Na, én, én már megkaptam előre ezt a replikaszámot, számot, és ha valaki sokat akar olvasni a hajléktalanságról, és van ideje és energiája, akkor majd valahogy jusson hozzá és olvassa el. Rengeteg minden van benne. Kicsi zavarba ejtő, de valaki ezt ismertetni fogja, de én most nyugodtan beszéltek, amit akarok. Fogalmam sincs, hogy hány perces a köszöntő, de megpróbál kettő és fél perces lenni, mondjuk. Jó, na, tehát a replika számban ott térben és időben egy hatalmas utazást lehet tenni hajléktalanság témakörben, térben el lehet utazni az Egyesült Államokban, és egy csomó mindenre meg lehet ismerkedni, időben pedig egészen a 18. századig visszavezetnek az írások, még a csavarból törvényekig. De én csak annyit szeretnék a köszöntőben, aminek elmondja a funkciója mondani, hogy ugyan írtam néhány mondatot, de itt van egy Bibó István idézet a falon, amit viszonylag könnyű lenne egyébként megjegyezni, szóval, hogy az emberi szabadság és az emberi méltóság egy és oszthatatlan. Jó, mondom, ezt nem lehet elhibázni. És ennél a mondat miatt tulajdonképpen az összes többi mondatomat azt félreteszem, és csak azt akarom én személy szerint mondani, hogy én szerintem, tehát az én, ahogy én látom a világot, közterületen aludni és élni nem része az emberi szabadságnak, és nem része az emberi méltóságnak. Én így látom a világot, és emiatt vagyok mindig ambivalens vagy ellentmondásos, amikor a mai helyzetben azért kell küzdeniük embereknek, vagy nem tudom, miért kell küzdeniük embereknek, de sokszor azért kell küzdeniük embereknek, hogy az utcán is, meg a közterületeken is lehessen élni én ennél konzervatívabb vagyok, én úgy gondolkodom, hogy nagyon rossz dolog, hogyha már valakinek a... Nem, hogy nagyon rossz dolog, hanem nem része a szabadságnak és a méltóságnak. Szerintem az egy akulturális, egy acivilizációs, decivilizációs helyzet, hogyha emberek privát életüket, alvásukat közterületen kell, hogy töltsék, és nyilvánvalóan az okokat érdemes megvizsgálni, hogy hogy kényszerülnek emberek ilyen helyzetbe, és én szerintem csak azzal érdemes, hogy leginkább azzal érdemes foglalkozni, de ez már valószínűleg túlmutat egy köszöntő két és fél percén, úgyhogy csak azért gondoltam, hogy ezt megpendítem, mert úgyis valamilyen pesgő beszélgetésnek leszünk tanulni, és akkor vissza is adom a szót a szeretettel. És most csak gyorsan elmondom, hogy hogy fog kinézni ez a mai este, hogy mindenki tudjon ezzel számolni. Most először egy kerekasztal beszélgetés azt mindjárt bemutatom a résztvevőit, és lesz lehetőség kérdezni, de azt kérem mindenkitől, hogy a kérdéseit a végén tartogassa, és utána majd föl lehet tenni, és lehet vitatkozni, hogyha valaki vitatkozni akar. A beszélgetés után lesz tombola, és hogyha még valaki nem iratkozott rá fel, akkor biztatnám, tíz embernek tudunk kisorsolni a replikának a példányából egy-egy darabot, ott a standnál fel lehet is papírcetlite iratkozni, és utána lesz a sorsolás. Ezután pedig élőzene lesz, Dávid Jányi Bárján, aki egy harmadik művész fog egy körülbelül egy órán keresztül zenélni nekünk, és utána, hogyha még van kedv, meg erő, akkor lesz egy kis tánzene felvételről, a bálint keverésével. Na és akkor most bemutatnám a meghívott vendégeinket. Hogy is kezdjem? Kezdem akkor onnan. Németi László, Lászlóné Gabriel, aki a város mindenki egyik hajléktalan aktivistája. Mellette ül Nagy Zoli, Nagy Zoltán, aki a Menedékház Alapítvány szakmai igazgatója és utcai szociális munkás mellette Orbíró Andrea, aki kriminológus, az Országos Kriminológiai Intézet kutatója és az jogi karának oktatója, és végül Miset is Bálint, aki szintén a város mindenki egyik aktivistája és a kötet másik szerkesztője. És akkor én most megkérem Bálintot, hogy mondja el, hogy miért szerkesztettük ezt a kötetet, miről szól, miért aktuális, miért van értelme amerikai szerzők írásait megjelentetni Magyarországon a hajléktalanságról. Akkor én is szeretettel üdvözlök mindenkit, igyekszem röviden, de sok mindenről kell beszélnem. Hát, és avval kezdeném, hogy mi értelme van ennek az egésznek, mert egy, egyáltalán nem egyértelmű, hogy, hogy van bármi értelme egy, egy társadalmi folyóiratot szerkeszteni. Mi nyilván azt gondoljuk, hogy van, és ezért töltöttünk el elég sok időt avval, hogy, hogy ezt összehozzuk, és és azért is választottuk a BMSK-nak ezt az átmeneti szállóját a bemutatónk helyszínéül, mert nem csak hogy azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy az e fajta tevékenységnek lehet és kell, hogy legyen haszna úgy általában, hanem azt is gondoljuk, hogy lehet és kell, hogy legyen haszna azoknak az embereknek is, azoknak az emberek számára is, akikről ezek a tanulmányok szólnak, tehát a, a hagyatéktalan emberek ö, számára is kell, hogy mondjon valamit. És ö, Nyilván, hát ez egy társadalmi folyóirat, és, és a, alapvetően abban különböznek az itt megjelent tanulmányok a Magyarországon általában megjelenő hajléktalanságról szóló tanulmányokkal, hogy nem a szociális ellátórendszer szemszögéből, vagy a szociális munka szemszögéből írnak a hajléktalanságról, és nem alapvetően egy leírói jelleggel, tehát mondjuk leírják, hogy hogyan oszlik meg a a hajléktalanok populációja nem szerint, kor szerint, hogy a hajléktalan emberek mit válaszolnak egy olyan kérdésre, hogy mióta hajléktalan, mit gondol, hogy ön miért hajléktalan, és így tovább, hanem hogy bizonyos szempontból kritikai megközelítések, és tehát, hogy a hajléktalanságot az valamilyen tágabb elméleti keretben, mint egy politikai gazdaságtani, vagy egy emberi problémát, vagy mint egy filozófiai problémát és így tovább tárgyalják, és ezen belül is ez a kötet a hajléktalanság és térbeli kirekesztés kriminalizáció témáját járja körbe. Na és hogy nekünk nem az a célunk ebben, hogy Magyarországon is szülessenek ö, megvilágító erejű, érdekes társadalom elméleti tanulmányok, hanem az, hogy, hogy Magyarország legyen egy igazságosabb társadalom. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a, hogy a társadalom elméletnek, miközben nyilvánvaló, hogy ezt a küzdelmet nem lehet kizárólag a társadalom elmélet, vagy úgy általában az akadémia keretei között megvívni, azt gondoljuk, hogy, hogy, a, hogy igenis az akadémiának, illetve a társadalom tudományoknak is lehet ebben szerepel. Elsősorban két dologra gondolunk, az egyik az az, hogy a, a fennálló rendszernek a legnagyobb ereje velünk szemben, meg a változással szemben az az, hogy, hogy természetesnek tünteti fel magát, hogy természetesnek tűnik, hogy azok az emberek, akik a 90-es évek Magyarországán nőttek fel, így például magam is, hogy mi nekünk, és a, és a gyermekeink is, és a kistestvéreink is így tovább is így fognak felnőni, az, hogy emberek élnek az utcán, az ugyanolyan természetesnek tűnik, mint az évszakok változása. És, és úgy általában is ugyanez igaz a kapitalizmusra, az egyenlőtlenségre, az alávetésre, az, hogy, a, hogy az emberek főnöke, hogy a főnökök bunkók a beosztottakkal, hogy a szociális munkások adott esetben bunkók a, a gondozottakkal, vagy a kliensekkel, vagy a rendőr bunkó az állampolgár, és így tovább és hogy az egészet úgy, úgy, úgy vesszük, úgy érezhetjük, mintha akkor nem lehetne másképp. És a társadalmi elméletnek szerintünk ebben állhat az egyik szerepe, hogy, hogy leszedi a valóságról ezt a, azt, ami ezt a hamis magától értetődéséget, ezt a hamis természetességet adja, hiszen a társadalom az semmi más, mint amit mi emberek a munkánkkal létrehozunk, ami munkánk által jött létre, és ami munkánk által meg is változtatható. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy, hogy nyilván a, nem, nem ugyanannyira vagyunk arra képesek, hogy, hogy beszéljünk, hogy beszéljünk a világról. És, és ez különösen igaz a hajléktalanságra, ahol a hajléktalan emberek nem csak a lakhatásból vannak kirekesztve, hanem, hanem a, a beszéd jogától is. Ugye a hajléktalan emberekről írnak az újságokban, de a hajléktalan emberek a fedél nélkül itt leszámítva leginkább esetben írnak mondjuk a társadalomról. Tehát nagyon egyirányú a kommunikáció, és ezért van az, hogy a hajléktalanság a mai magyar társadalomban nem, nem egy lakhatási problémaként jelenik meg, tehát nem, nem úgy jelenik meg, hogy hát miért nincs elég megfizethető lakás, hanem úgy jelenik meg, hogy ezek az emberek valamit elrontottak, miért rontották el, vagy miért rontják el továbbra is az életüket, és miért maradnak bizonyos értelemben, tehát ebben a megközelítésben a saját hibájukból hajléktalanok mi azt gondoljuk, hogy ez egy félreértés, ez félreértés a valóságnak, de, de ez, egy, ez egy nagyon veszélyes félreértés, mert közvetlenül hozzájárul a hajléktalan emberek elnyomásához, abban, hogy emiatt a félreértés miatt mondjuk a hajléktalan emberek gondozásában végig megtalálni a hajléktalanság megoldását, és nem mondjuk a megfizethető lakások hozzáférhető tételében. Tehát ez a két dolog alapvetően, ami szerintünk a társadalmi méretnek a funkciója lehet, és, és hát azért is jöttünk ide, hogy erről beszéljünk, meg akarjuk, hogy tudjátok, és most elsősorban a, a közönség hajléktalan tagjaihoz szóló, hogy, hogy akarjuk, hogy tudjátok, hogy vannak szövetségeseitek, és, és vannak szövetségeseitek az akadémiai világban is, és hogy, hogy a, akik ezt a kötetet szerkesztettük, illetve a mi barátaink, és, és ha nem lenne veszélyes ezt a kifejezést mondom, akkor azt mondom, hogy az eltársaink. Tehát, hogy mi azért járunk egyetemben, és azért olvasunk nap, mint nap a könyvtárban, és aztán azért írunk, mert azt gondoljuk, hogy ez közvetve hozzájárul egy igazságosabb társadalomhoz, és hogy közvetve ezzel tudunk, öm, a, tudjuk a ti is, öm, vagy hát egyébként a mi harcunk is, tehát hogy a közös harcunkat segíteni. És egyébként ezért is van az, hogy, mert nyilván tehát, hogy a helyzet az elég rossz, tehát ugye volt kezdődött abban, hogy a belügyminisztérium törvényjavaslata tavaly lehetővé tette az önkormányzatoknak, hogy betiltsák az utcán alvást, folytatódott abban, hogy élve a lehetőséggel a fővárosi önkormányzattal Tarlós István főpolgármester kezdeményezésére be is tiltotta, és 50 ezer forintig terjedő szabálysértéssel büntethetővé tette az utcán alvást mintegy másfél hónapja, és végül 12 fideszes képviselő két hete egy olyan törvényjavaslatot nyújtott be az országgyűlésbe, aminek értelmében, aki egy fél éven belül kétszer használja a közterületet illetvitelszerű lakhatásra, illetve tárolja a közterületen az illetvitelszerű lakhatásra szolgáló cuccait, az elzárni is lehet már rögtön. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon durva. Korábban is zaklatták a hajléktalan embereknek a rendőrök és a közterület is így tovább, de hogy ez egy, ez egy minőségileg, tehát ez egy más súlyú probléma, és, és ezt nem, nem túlzás, ezt egy, ezt egy harcnak ö, hívni, amit a politikai uralkodó osztály egy gyorsan határolható része meghirdetett a hajléktalan emberek, illetve úgy általában az élők, a szegények, a munkanélküliek, a rokinők, rokkanyugdíjasok, a bebörtönzöttek, és így tovább ellen. És, na és hogy akarjuk, hogy, hogy tudjátok, hogy, hogy milyenben a szövetségeseinek vagyunk. Rátérve a kötetre, ugye ezek, ezek, a, ezek a tanulmányok Amerika, az Amerikai Egyesült Államokban születtek, és, és felmerülhet, hogy mi, mi értelme van nekünk olvasni az Egyesült Államokról. Ez két, két dolog miatt merülhet fel. Az egyik az, hogy Amerika olyan messze van, és, és hogy annyira más a történelme, a kultúra és így tovább. A másik pedig az, nyilván, hogy, hogy azt is gondolhatnánk, hogy az Egyesült Államok a lehetőségek hazája, és így tovább, hogy ott nem élnek emberek az utcán. A kezdeni a másodika, nagyon-nagyon sok ember él az utcán az Egyesült Államokban, tulajdonképpen sokkal rosszabb a helyzet, mint, mint Európa legtöbb országában hajlékonyság tekintetében. És ez az egyik, amiért nekünk különösen érdekesek az amerikai szövegek, hogy szemben Nyugat-Európával tehát, ott, ahol általában az államok feladatuknak tekintik, hogy egy feladatuknak tekintik, hogy kiterjedt lakáspolitikai kell gondoskodjanak, mert a hajlékonyság megelőzéséről, és nem csak arról, hogyha már valaki hajléktalan, akkor esetleg elszállt a tömegszálláson. Tehát, hogy szemben ebben az Egyesült Államok és Magyarország közös abban, hogy a tömeges hajléktalanság az a tulajdonképpen egy nagyon csökevényes lakáspolitikai felelősségvállalás kontextusában jelenik meg. Nincsen Magyarországon sem és az Egyesült Államokban sem olyan lakáspolitika, ami érdemben megfizethetővé tudná tenni a lakásokat a szegény emberek számára, szemben Nyugat-Európával. Tehát ez az egyik. A másik az az, hogy meglepő módon nagyon hasonló társadalmi és gazdasági folyamatok állnak a hajléktalanság kialakulása mögött a két országban. Ez elsősorban három dolog. Az egyik az a, a visszaiparosítás, tehát a, a, a, a, nagy, a nagyiparnak, úgy általában az ipari munkahelyeknek a tömeges felszámolása Magyarországon, ugye elsősorban a rendszerváltás során, a, a kapitalizmusba való átmenet során, az Egyesült Államokban pedig leghangsúlyosabban a 70-es évektől. Aztán a második az a, az államnak a társadalompolitikai visszaszorulása, ami ugye Magyarországon szintén a rendszerváltással történt meg, hogyha a, akár csak a lakáspolitikára gondoltok, illetve gondolnak, hogy, hogy az előtt az egy alapvető állami feladat volt, még hogyha nem is jól működött, nagyon rosszul működött az a rendszer. Az Egyesült Államokban is sokkal nagyobb felelősséget vállalt az állam a 60-as években, a 70-es években, abban a tekintetben, hogy az embereknek legyen hol laknia, legyen munkájuk, legyen mit enniük, és így tovább. És ezt a felelősségvállást fölmondták a 80-as években, egyébként annak a politikusnak, Ronald Reagannek a, a vezető szerepét kell ebben kiemelni, akinek a kormányunk éppen szokott, szokott igyekszik állítani Budapesten. És a harmadik ilyen az, az a munkásszállók felszámolása, illetve megszűnése, tehát tömeges visszaszorulása Magyarországon, és egy ehhez nagyon hasonló ö, szerepet ö, játszó intézmény, a, tulajdonképpen így a magyarországi szobabérlőkhöz hasonló, vagy akár bizonyos tekintetben az itteni járás szobákhoz hasonló intézmény, az úgynevezett SRO-knak a, a megszűnése az Egyesült Államokban. Ugye ebben az, hogy töredékére szokott vissza Magyarországon a munkásszállóknak a férőhelyi, az Egyesült Államokban pedig ezek az intézmények. Ez abban járt, hogy a nagyon-nagyon szegény emberek, akik még ha dolgoznak se, tudtak volna kivenni magukban egy lakást, ő, ő nekik, de, de ki tudtak volna fizetni egy, egy, egy szobát, egy munkásszállóban, vagy egy, vagy egy szobában egy ágyat, nekik nem volt ö, helyük többé. És ez, ez mindenki országban erősen hozzájárult a, a hajléktalanságnak a kialakulásához, és végül az, az is igaz, hogy, hogy nyilván Nyugat-Európában is probléma a hajléktalan emberek rendőri zaklatása, de mi, mi a olvasmányaink alapján úgy véljük, hogy a magyarországi fejlemények sokkal inkább hasonlítanak mondjuk intenzitásukban, vagy azt mondhatnám, hogy gonoszságukban, a hajléktalannak elcélzottságukban, mint az Egyesült Államok belihez, mint a Nyugat-Európaihoz. Tehát így ezért is gondoljuk, hogy, hogy érdemes az Egyesült Államokra olvasni, és akkor én nem is tudom, hogy most mit csinálják, mert nagyon, nagyon sok időt beszéltem. Talán csak egy, igen, pár mondatban összefoglalnék néhány. Ugye kezdődik Gabinak a, a monológiával, am, amit, amit nagyon érdemes elolvasni. Ez egy, ez egy hosszú, nagyon-nagyon hosszú életű interjú alapján készült szöveg és állítólag majd, majd talán említ is néhány dolgot belőle. Aztán, eh, aztán következik az én bevezetőm, ami a magyarországi hajléktalan ellátásról, illetve a lakáspolitika hiányáról és, és mindennek a, a kriminalizációhoz való viszonyáról szól. És a fordításokat pedig egy Los Angeles-i szöveg kezdi, felolvasni csak egy, egy dolgot, öm, mondjuk a tanulmány vége úgy szól, hogy egy olyan gyakorlatot támogatunk, amely tovább bünteti a szegényeket, meghozva őket menedékeiktől, a tisztálkodási lehetőségektől és attól, hogy állampolgárként ugyanazokon a tereken sétálhassanak, mint mi. Nem más ez, mint pokoli logika. Ö, nagyon érdekes bizonyos szempontból ijesztő is, hogy mennyire hasonló mondjuk a, a kukázó emberek elleni küzdelem Los Angelesben, vagy Magyarországon, illetve hogy az ezt hirdető politikusok mennyire hasonló, hasonlóan gonosz dolgokat mondanak. Öm, aztán következik Szamari Kavasnak egy cikke, ami, aminek az a cím, hogy a hajléktalan test, és, és az nagyon érdekes, ugye a, a, a nem hajléktalan emberek legtöbbje egy általában egy köztére hajléktalan testtel találkozik leginkább. Tehát a tanulmány is úgy kezdődik, hogy, hogy, hogy a szerző megy hazafele, és a metrókocsiban lát aludni egy hajléktalan embert, és, és innen kezdve fejti ki, hogy, hogy pontja ki, hogy mit is jelent, hogy miért, miért fekszik ott valaki, és, és, és milyen, milyen értelmet nyer el a társadalomban az, hogy, az, hogy ott fekszik. Itt is, itt is felolvasunk egy, egy rövid részletet. A hajléktalan test a mai nyilvános közbeszédben olyan veszélyforrásként jelenik meg, amely akadályozza, hogy a közösség igénybe vegye a közösségi teleket. Ez a fenyegetés egyszerre ideológiai, a hajléktalanok jelenléte kikezdi a közösség meghatározását és fizikai természetű, a hajléktalan test azáltal, hogy elfoglalja a teret, maga válik fenyegetővé. És tulajdonképpen a, a tanulmány nagyon-nagyon aktuális arról szól, hogy, hogy ahogy a hajléktalan kérdést ismét idézem, nem annak a társadalomnak vagy gazdaságnak a problémáját jelenti, amely kitermeli a hajléktalanságot, hanem azt a problémát, amit a hajléktalan emberek jelentenek a gazdaság és a társadalom számára. Aztán a következő tanulmány az, az kicsit nehezebb olvasmány, az, az, az, az egy marxista földrajztudósnak a tanulmánya, és alapvetően arról szól, hogy, hogy hogyan függ össze a hajléktalan emberek közösségektől való kirekesztése a kapitalizmus a leg, legbelsőbb sajátosságaival, illetve arról, hogy ugyanaz a, tehát a, a, az ipari társadalomnak ugyanaz a leépülése vezet a hajlékonyság kialakulásához, illetve ahhoz, hogy, hogy az immár a gyáraitól megszabadult városok igyekeznek a látszatát is elkerülni annak, hogy, hogy, hogy bármifajta szegénység vagy termelő tevékenység koszos emberek bármi létezik bennünk, hogyha arra gondolnak, gondoltok, hogy ahogy az mondjuk az ötödik kerületben Rogán Antal beszél a, a hajléktalanságról vagy a kódulásról, akkor, akkor ez, a, ez a cikk is nagyon aktuálisnak tűnik. A következő tanulmány az egy történeti tanulmány, az, az a, a korabeli csavargó történet, tehát a korabeli ö, tulajdonképpen helyhez nem kötött vándorló, illetve hát folytató szegény embereknek a, a, a, a büntetéséhez kriminalizálásához, zaklatásához hasonlítja a hajléktalan emberek mai zaklatását, és, és talán a legérdekesebb az, mondjuk az egyik érdekes dolog, amit ír, hogy, hogy a korabeli, egy, egy korabeli angliai csavargó törvényt idéz, és arról beszél, hogy, hogy akkor ezek a tétlenséghez voltak kötve. Tehát az voltak a csavargókkal, hogy nem dolgoztak, és hogy ugyanebben a, ugyan, a törvényeknek ugyanezek ezen szakaszai rendelkeztek például a fényűző életmód tilatomáról, tehát megtiltották azt, hogy, hogy egy ember több mint két fogásos ételt szolgáljon föl magának, ha csak nincsen, öm, nincsen ünnepnap. Tehát, hogy a tétlenség volt a probléma, és, és, és emiatt a fényűző életmódot is tiltották, és hogy ezzel szemben ma meg éppen a fényűző életmódot, a, az akadály, akadálytalan fogyasztást végig a hajléktalan emberektől, illetve a hajléktalan emberek kriminalizálásával, hogyha arra gondoltok, hogy a belvárosban ö, bevásárló középosztály nem szeret szembesülni abban, hogy, hogy milyen ez a világ, és hogy ezért is ö, kerül sor ezeknek a rendeleteknek az elfogadására. És végül ö, Jeremy Barton jogtudósnak a tanulmánya következik, aki pedig elsősorban talán arról beszél, hogy, ö, hogy miért nem miért nem, nem csak hogy, hogy a hajléktalan emberek szempontjából miért nem szabad a, a többieket, a nem hajléktalan embereket megvédeni a hajléktalanság látványától, hanem hogy maguknak a nem hajléktalan embereknek is miért fontos, hogy szembesüljenek azzal, hogy, hogy milyen világban élnek, és hogy nem lehet igazságos az a társadalom, aminek szüksége van arra, hogy elrejtse azt, hogy milyen. Úgyhogy nagyjából ez, ez a kötet és, és aki még nem, nem írta föl magát tombolára, az, az írja föl, és akkor, akkor biztos nyer majd egy példát, és el tudja olvasni, mert hát nem biztos, de, de, de hogyha talán, és meg hát álljunk is. Úgyhogy én akkor ebben tovább is adnám a... Nekem először. Én, én Andrának adnám tovább a szót, csak összekötésképpen, hogy, hogy ugye amiről Bálint beszélt, az az, hogy van ez a pokoli logika, tehát az a fajta logika, hogy megpróbál, megpróbáljuk elrejteni azt, am, tehát a, megpróbáljuk elrejteni a saját társadalmunknak a kudarcát, és úgy próbáljuk elrejteni, hogy ez büntetjük azokat az embereket, akik nem tetszenek nekünk, akik nem úgy élnek, hogy mi akarjuk, akiknek esetleg a mi társadalmunk nem engedi meg, hogy dolgozzanak, hogy lakjanak valahol. És um, amire kérném Andrát, hogy egy kicsit reflektáljon, az, az, az amiről a Bálint is beszélt, az a minőségi változás. Tehát, hogy a szocializmus, az úgynevezett szocializmus alatt is kvázi üldözték az utcán élő embereket. A rendszerváltás után is a rendőrség, a közterület folyamatosan zaklatja, zaklatta az utcán élő embereket, viszont az elmúlt fél évben, egy évben valami egészen más dolog történt. Tehát hogy történt egy minőségi változás abban, ahogy a hajléktalan embereket bűnözőknek tekintik. Úgyhogy én azt kérném, hogy, hogy egy kicsit erről a jelenségről beszéljen kriminológiai jogi szempontból. Köszönöm szépen, és én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először egy szubjektív megjegyzést hadd engedjenek meg. Én megkaptam ezt a kötetet előzetesen, és volt alkalmam néhány cikket elolvasni. Tényleg egy, egy egészen kivételesen jó és izgalmas és informatív válogatás, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, hogy nézzen bele. Két olyan írás volt, ami, ami az én témámhoz különösen közel áll. Egyrészt mind a kettőt említette a Bálint, egyrészt a, a Michelnek a térről való értekezésekben, a gazdasági összefüggésével, vagy ez összefüggésével szóló írása, a másrészt pedig, ami, ami még izgalmasabb számomra, az a Ferdman írása, amely történeti összefüggésbe helyezi általában azoknak a magatartás formáknak a kriminalizálását, amely az utcán jelenik meg, és amely nagyon sok hát kérdés vett fel, és nagyon sok társadalmi feszültségnek a forrása lett. És ezzel érkeztünk el oda, hogy én azt gondolom, hogy annak a legszembetűnőbb jele, hogy valami probléma van Magyarországon ezzel az egész intézménnyel, talán az, hogy én itt ülök. Tehát normális esetben, egy normálisan működő rendszerben nekem ott kéne ülnöm a másik oldalon egy érdeklődő állampolgárként és teljesen laikusként. Én azonban kriminológusként itt ülök ennél az asztalnál, és ez önmagában egy igen izgalmas kérdés, hogy mit keres a kriminológus, hogy alapvető szociális társadalmi természetű probléma megoldási lehetőségének a megbeszélésénél, hiszen a kriminológia alapvetően a bűnözéssel, a kriminalitással, a különféle devianciákkal foglalkozik, és az azokra adott válasz lehetőségekkel. Kérdés tehát, hogy miközben van mindenre a hajléktalanságnak, miért kerülhet egyáltalán szóba az, hogy bármiféle kriminális vonatkozása van a hajléktalan probléma kezelésének, és ugye innentől kezdve látható láthatóvá az, hogy egy igen egyértelmű irányt vett fel a jelenlegi diskurzus, a jelenlegi társadalmi problémákról való beszélgetés, én egyértelmű vált, hogy jelenleg Magyarországot azt, Magyarország azt az utat választotta, amely a társadalmi problémák mind nagyobb kriminalizálását tűzik ki célul, azaz egyre inkább a kriminológia érdeklődési körül az, hogy a kriminálpolitika milyen szerepet hasít ki magának a társadalmi problémák kezeléséről a gondolkodásban. És valóban, ahogy a Tessa mondta, egy nagyon látványos, nagyon egyértelmű fordulat történt az elmúlt fél évben, amit alapvetően a szabálysértési jognak, vagy ahogy mi szoktuk gyakran nevezni, ez a kis, kis kriminalitási jognak a, a, az anyagának a megváltozásáról van szó. Ugye a szabálysértési jog, ez, ez a változás alapvetően kettő dolgot jelent. Egyrészt Ugye a szabálysértés jognak a két fő forrása van, egyrészt törvény határozhat meg szabálysértés, másrészt egy törvényfelhatalmazás alapján önkormányzati rendelet. Ugye ezt bizonyára mindannyian tudják, hogy az 1997-es épített környezet alakításával és védelméről szóló törvény módosításával az önkormányzatok megkapták azt a törvényi felhatalmazást, amely a közterületnek úgynevezett nem rendeltetésszerű használatát szabálysértés önkormányzat által meghatározott szabálysértés és az önkormányzati rendelet által meghatározott szabálysértés esetében eljárás nem szabható ki. Öm, és hát valószínűleg, ha nem is kimondottan, de ennek a problémának az orvoslására, ez most nagyon nagy időzőjelben, nyújtották be azt az ominózus törvényjavaslatot, amely is jelen pillanatban a parlament előtt van, és ami már ismétlődő sértés esetén a közvetlen tehát nem az átváltható, hanem a közvetlen elzárásnak a lehetőségét is megnyitnák a, a közterület nem rendeltetésszerű használata során. Itt elhangzott az, hogy valóban egy önkormányzati rendelet Budapesten is, amely hát kriminalizálná az életvitelszerű lakhatásnak közterületen, vagy az ingotájának az életvitelszerű tárolását a, a közterületen. Ami érdekes ezekben a törvényekben, illetve rendeletekben, nem úgy tűnik, hogy a jogalkotó egy különösen hát, veszélyes formának tartja ezeket a magatartásokat, ugyanis mind a két esetben, mind a Budapesti rendelet, mind az igazi törvényjavaslat, módosítási javaslat, a szabálysítési törvény módosításának a javaslata, amely megvan a parlament előtt a legsúlyosabb, az itt a legsúlyosabb büntetési tételeket engedi alkalmazni ezekre az esetekre, az a fővárosi önkormányzati rendelet, az önkormányzati rendeletben megengedhető legmagasabb büntetését, tehát az 50 ezer forintos pénzbírságot teszi lehetővé, a törvény javaslat pedig a törvényben meghatározható legmagasabb büntetés, az az elzárás és a 150 ezer forintig terjedő bírságot. Ami önmagában is jogalkotói szándéknak egy igen hát eltökélt jellegét mutatja, és az, hogy a, a kriminálpolitika, illetve általában a társadalmi problémáknak a kezelése, az valóban nagyon határozottan elmozdult az úgynevezett befogadó modell felől, a kirekesztő modell felé, és ez a replika kötet többek között azért nagyon izgalmas azoknak, akik ezzel a témával foglalkoznak, akár gyakorlati, akár elméleti szinten, Szóval, mert eh, ez a kirekesztő társadalmi és kriminálpolitikának gyakorlatilag a prototípusa az Egyesült Államok az 1980-as évek óta, nagyon kevés olyan európai ország van, amelyik ennyire markánsan átvenné azt a típusú retorikát, azt a típusú gondolkodásmódot, amely az Egyesült Államokat a 80-as években a társadalmi problémákkal kapcsolatban jellemzi. És a Bálint kiemelt néhány nagyon erős hasonlóságot az amerikai és a magyarországi körülmények között, én egy dolgot hozzáadom, és ez a retorika. Ez az a retorika, ami, ez az úgynevezett neokonzervatív retorika, amely nagyon teljesen rendpárti szemléletet hoz be a társadalmi problémákról való gondolkodásba. Ez az a retorika, ami alapvetően az egyének önhibájának tartja a társadalmi problémák kialakulását, illetve azokat az élethelyzeteket, amelyeket alapvetően korábban a társadalmi politika vállalt fel, de amelyek ennek az önhibatételnek az erősítésével, a hibáztató szemléletnek az erősítésével inkább a a területére csúsznak át. És ez az a folyamat, amely az elmúlt fél évben egyébként nem csak a hajléktalansági összefüggésben, hanem hogy látjuk nagyon sok más területen, nagyon sok más ö, szociális kérdésnek a, a területén egyre erőteljesebben a kriminálpolitika területére készül el. Köszönjük. Ö, Tehát akkor most azt hangzott el igazán, hogy Magyarország egy kiemelkedően, tehát hogy kiemelten próbálja Amerikát követni nagyon-nagyon rossz modellben, és hogy, és hogy megpróbál egy minél kirekesztőbb ország lenni, illetve nem mondom azt, hogy Magyarország, de a mai Magyarország döntéshozók, és azt hiszem, hogy ez különösen nagy terhet jelenthet azoknak az embereknek, például a szociális munkások, és az a dolguk, hogy a, hogy a, hogy a társadalom kudarcait megpróbálják valahogy, meg azokat az embereket, akik ennek az áldozatai megpróbálják segíteni, úgyhogy én a nagy kérném meg, kicsit beszéljen arról, hogy ez a növekvő kirekesztési kriminalizáció, ez mit jelent a szociális munka szemszögéből? Üdvözlök én is mindenki Nagy Zoltán vagyok. Nem tudom, mennyire vagyok hiteles jelenleg utcai szociális munka szempontjából, ugyanis 2010 ősz óta nem dolgoztam utcai szociális munkásként. Elmondanám azt is, mert idevág, hogy miért nem. Pont ezeknek a törvényeknek az előkészítésében valamilyen szinten indirekt módon részt vettünk azáltal, hogy együttműködtünk, illetve együttműködés voltunk kényszerítve, és itt mondanám az együttműködést a, a rendőrséggel és a közterület, közterület felügyelettel a aluljáróban köztereken élő hajléktalanok megszámlálásában és a közterületből való eltávolításában. Konkrétan itt a Dunaparton kellett eh, együttműködve meglátogatunk különböző helyszíneket, ahol hajléktalan embereket felszólítottak, olyanokat is, akik eh, nem életvitelszerűen tartózkodtak ott a Dunaparton, látszott, hogy ott csak egy eh, takaró van leterítve. Abban kell segíteni, hogy ugye lakhatás ajánljunk föl nekik, ami a lehetőségek hiány nehezen ment, és ahhoz kellett asszisztálnunk, hogy ők innen elmennek, eh, a, a pedig a szemétbe kerüljenek, míg párhuzamosan 10 méterrel arrébb egy turmékoló ifjú párt, aki ugyanúgy pléden ült, és ott érezte a napfényt, kihagytak ebbe az eljárásból, akkor én úgy gondoltam, hogy ehhez nem vagyok tovább hajlandó asszisztálni közvetlenül semmilyen szinten sem. Ekkor voltam utoljára utcai szociális munkás. Úgy gondolom, hogy, hogy a hajléktalan embereken kívül a a velük közvetlenül foglalkozó szociális munkásoknak a legnehezebb, ugyanis amúgy is nehéz munkájuk van, a lehetőségek ilyen, és az, hogy ilyen intézkedések által elvezetik a nagy nehezen megszerzett bizalmat, és ahhoz kell asszisztálnunk, még egyszer kell mondanom, és ebből a kötethetből is idéznék akkor, hogy a, ne a hajléktalanságot, hanem a hajléktalanokat tüntessék el, tehát, hogyha van egy épület, ami kitört ablakok vannak, ugye ezt olvassuk a tanulmányban, és ez zavarja az embereket, nem úgy oldják meg ezt a problémát, hogy beüvegezik ezeket a ablakokat, hanem lebontják az épületet, vagy mondjuk átköltöztetik. Ez azon kívül, hogy télen már eljárítja a szociális munkásokat, azon kívül ugye folyamatos mozgásra kényszeríti majd a hajléktalan embereket, mert nem tartózkodhatnak ott. A gyakorlati munka szempontjából mind a hajlít, közterületen utcán élő hajléktalanuló emberek felkeresése, feltérképezése is sokkal nehezebb lesz, és a folyamatos kapcsolattartás, mivel állandóan változó helyszínen lesz hajléktalan, valószínűleg a hajléktalan embereknek mind éjszakon, mind napközben még nehezebb lesz, és az amúgy is nehéz munkájukban ez tovább, tovább nehezíti az utcai szociális és szociális munkásokat. ennyit szerettem volna elmondani. akkor az első körös kérdésnél az utolsó, de talán legfontosabb megszólalunk lesz Gabi, akitől nagyon egyszerű kérdést teszek fel, hogy akkor mit is jelent a hajléktalan emberek szemszögéből az, hogy a magyar társadalom egyre inkább kirekesztő, és hogy a döntéshozók egyre inkább bűnözőknek tekintik a hajléktalan embereket, és nem, nem embereknek. Üdvözlök mindenkit, szép jó napot! Nekem a... Honnan is kezdjem? megjelent ez a cikk a replikában, ennek az a címe, hogy egy születésemtől fogva hajléktalannak vallom magam, mert az vagyok. Megszülettem, gyermekotthon, utána időbe csapódtam, tényleg bíztam, élettársam mindig volt, fedél mindig volt a fejem fölött, de sohasem volt az, hogy én nekem, önmagamnak lakásom legyen. Az, hogy én le tudjam hajtani a fejem úgy, hogy ne törjék rám az ajtót, vagy ne verjék a tablakot, Ilyen nekem 46 év alatt nem volt. És ezért tartom nagyon elítélendő dolognak azt, amit a mai pártok, vagy jobban a kormány kitalált, mert rengeteg ember van, akinek a lakcíme közterület. Kérdezem én azt, hogy azt, aki lakásban lakik, azt a lakásából kitiltják, vagy kizavarják? Mivel lakcímek közterület, ő ott lakik. Azért büntetik, meg az a lakcíme. És én valahogy nem tudom ezt megérteni, és, és szerintem nem is lehet ezt elfogadni. Mert vagy változtassák meg a lakcímtörvényeket is, vagy pedig adjanak, legyen magyar felelős lakáspolitika, ahol az embereknek adnak egy pici kis lukat, nem nagyon, 29 négyzetméter, legfeljebb 20 ahol el van, tenni magára. Ki tudja fizetni a rezsijét, és mégis az emberek, a magyar állampolgárok azért félnek a hajléktalanokról, azért gyűlölik őket, vagy nézik le őket, mert mások, mint ők. Ők fölmeik vállalni azt, hogy igenis az utcán kénytelenek aludni, mert nincs, aki gondoskodjon róluk, nincs az a pénz, amiből meg tudjanak élni, nem tudják megkeresni azt a pénzt, amiből ők azt a kis tudják fizetni. És azért szabálysértő valaki végül is, azért kell bezárni, mert neki nincs hol aludnia. De igen, van. A köztéren, a bokor alatt, mert oda kényszerül. És mindez az kényszeríti rá, aki végül is úgy hívják, hogy magyar állam. Igen, többek között az is igaza van. Többek között a szors is. Mert ő minden hajlítalan tehet arról, hogy ő hajlítalan. Többek között én sem tehetek volna. És lehet, hogy itt a teremben, akik itt ülnek, közülük még kb. 20 nem tehetnek volna, hogy hajléktalanok lettek. És ezért érdemes elolvasni ebbe az újságba a cikkeket, mert rengeteg olyan dolog van Amerikában is, ami végül is, hogy mondjam, társadalom ellenes. És csak a szegényeket bántja. Csak azért, mert ők hajléktalanok, mert ők kirekesztettek, mert ők bántok, mint a társadalom 90%-a. És a, egy sorban olvasok fel abban a cikkből, ami készült, jobban vagy kettő, mert ez kapcsolódik a város minden két csoporthoz, akik tesznek is valamit azért, veletek együtt, ha jöttök, és követ fogunk, és egymás közé fogva harcolunk azért, hogy ne legyen az, hogy a hajléktalan bezárják azért, mert ő hajléktalan. Ebből csak egy mondatot hadd olvasok föl. És hogy megalakult ez a csoport, már tényleg úgy vagyok vele, hogy tegyünk azért, hogy mások ne járjanak így, vagy legyen nekik könnyebb, mint nekem volt a 46 Ennyit szeretem volna mondani. tehát hogy az már akkor a beszélgetés során kiderült öm, két dolog. Az egyik, amit már, amiről Bálint is beszélt, meg most Gabi is, hogy, hogy a magyar állam termeli a hajléktalanságot, és utána megbünteti azokat az embereket, akikből hajléktalan lett. Öm, és most megint Zolihoz fogok fordulni, mert öm, most arról szeretném, hogy egy kicsit beszélnék, hogy, hogy most már azt megállapítottuk, hogy nagyon rossz a helyzet, de mit lehet tenni, hogyan küzdjünk ez ellen, vagy van-e mit tenni, legelőször is az érdekelne, hogy a szociális munkának, mint szakmának mi lehet ebben a helyzetben a szerepe, ahol már elmondtad, kényszerítenek olyan dolgokra, ami alapvetően nem a szociális munka dolga. Egyre nehezebb a helyzetetek, beszéltél arról, hogy dilemmákkal áll szemben a szociális munkás. Mit lehet azon kívül tenni, hogy mondjuk te visszautasítottad, hogy az utcára menj? Tehát, hogy mi lehet a szociális szakma vagy a szociális munkások dolga ebben a helyzetben? Hát elég nehéz kérdést kaptam a jelenlegi lehetőséget figyelembe véve, mindenféleképpen úgy gondolom, hogy a szociális munkásoknak valamilyen úton, módon, akár a város mindenki csoport, vagy bármilyen aktivista csoport segítségével a véleményüket meg kell fogalmazniuk, és a nyilvánosság elé kell tárni. Ez sokszor sikerfületre talál sajnos, már nem úgy gondolom, mint törvényhozói szinten sajnos, azonban jelenlegi helyzetben, vagy egy ideális világban, az is kérdés lenne. A, a jelenlegi helyzetben megpróbálnak ugye a, a, a szociális munkások is a szakma olyan életmenedék helyeket létrehozni, ahova be tudják zsúfolni, illetve betérnek és vonzóvá végtelen emberek számára. Nyilván el kell ismernünk, hogy rengeteg olyan váléktalan ember van, akit el kell a társadalomnak tartania, mert már önállóan nem képes a tovább lépésre. Meg kellene a jelenlegi helyzetben, és erre már lépések is történtek, én úgy érzékelem, át kellene alakítani az éri menedékhelyeket úgy, hogy nem feltétlenül a számunk növelésével, mert rengeteg ilyen menedékhely van Budapesten és a vidéken is, hanem a infrastruktúrás átalakítással. Ez ugye magába foglalja azt, hogy mi történik azzal a sok ezer emberrel, aki jelenleg az éjjel menedékhelyeken lakik. Kicsit elmegyünk, hogy mi lenne, ha, mi lenne, ha jó lenne. A jelenlegi hely, tehát az a jelenleg éri menedékhelyeken élő embereket ugye pedig eh, a szociális munkásoknak, a szociális munka eszközeivel és a meglévő intézményi hátterekkel pedig tovább léptetni. Itt ugye kimaradnak a szobabérletek, eh, a szociális bérlakások hiánya ezt nagyon megnehezíti, hogy az embereket tovább léptessük. Jelenleg úgy gondolom, hogy eh, a lehetőségeket kihasználva az utcai, a szociális, nem csak az utcai, az összes szociális munkás mindent megtesz azért, hogy az ő ügyfelei, kliensei, a hajléktalan emberek tovább lépjenek, hisz egyik szociális munkásnak sem az az álma, hogy éjjeli őrként, illetve konyhásként dolgozom egy éjjel menedékhelyen, menedékhelyen, és a lehetőségekhez képest nagy örömöt és sikerélményt jelent, hogyha valakinek tudnak segíteni, ez a, jobb esetben nyilván vannak kivételek olyan szociális munkások, nem így gondolják, de e, nekik is az a, az a kevés sikerélmény, hogyha tudnak segíteni és tovább tudnak léptetni egy szociális munkást és egy hajléktalan. Ez volt a hajléktalanság növekvő kriminalizálásáról szóló kerekasztal beszélgetés első fele. A következőt jövő héten hallgathatják meg. Köszönjük, hogy velünk voltak, és a műsor teljes hanganyagát, illetve a, az, a rendezvények teljes hanganyagát a műsor blogján lehet meghallgatni, mely lmv.hu per mindenki joga. the mushroom cloud. This is radio, cause no need that thing wild. Thank you for listening to Mindenki Yoga. You can always find us online, of course, at lmb.hu slash Mindenki Yoga. Spell Mindenki Yoga like this, M-I-N-D-E-N-K-I-J-O-G-A, one word, Mindenki Yoga. You can also uh, find us on Facebook. We have a new we have a new uh, uh, page, which we used to have a group, but now we have a page. A page is better on Facebook now that I've learned this. I didn't know this before. <laughs> Okay, <laughs> all this technology. Uh, so look for us uh, on, on Facebook. Just type in Mindenki Yoga. And um, again, you can find this on the blog. And also, you can always send us an email at mindenkiyoga at mailbox.hu. Thank you for listening and uh, talk to you again this coming week.